Vad takten alla bagar barn Bullfest, bullfest hela dagen Vetemjöl från livets grottekvarn Bullfest, bullfest hela dagen Vi är alla glada bagar barn Bullfest, bullfest hela dagen Slå på stort, det har vi alltid gjort Så det är bullfest, bullfest hela dagen Hej, goddags vi ska ha det bra Svensken på sofflock gnolar gå och glaja Klappa takten under vilda stön Bullfest, bullfest hela dagen Knåda degen, det blir vinerbrön Bullfest, bullfest hela dagen Lyckans tårta lyser giftigt grön Bullfest, bullfest hela dagen Slå på stort, det har vi alltid gjort Så det är bullfest, bullfest hela dagen Som locken lockar tjocka och dra Magra och tjocka, vi ska ha det bra, ja Klappa takten alla magar barn Bullfest, bullfest hela dagen Vetemjöl från livets grottekvarn Bullfest, bullfest hela dagen Vi är alla glada magarbarn Bullfest, bullfest hela dagen Slå på stort, det har vi alltid gjort Så det är bullfest, bullfest hela dagen Tack den andra var van Bullfest, bullfest hela dagen Vetemjöl från livets grottekvarn Bullfest, bullfest hela dagen Vi är alla glada vagarbarn Bullfest, bullfest hela dagen Slå på stort, det har vi alltid gjort Så det är bullfest, bullfest hela dagen Ransoneringstiden är slut och Sigge Fürst ställer till med ett bullfest, bullfest hela dagen. Efter en sån fest väntar disken och den blir också lättare för ransoneringen på tvätt och rengöringsmedel försvinner och varmvattnet kan åter flöda fritt. Även elrestriktionerna tas bort och livet blir lättare att leva igen. Och i ASEAs verkstäder upphäver man till och med rökförbudet trots att det kostar företaget 40 000 kronor enbart för inköp av askkoppar. Men det finns molk, eller sump kanske man ska säga, i bägaren. På julafton är det meningen att ransoneringen ska upphöra, men istället fortsätter den, men med betydligt mindre ransoner till ett högre pris. På vad då? Kaffet, förstås.